ऐं असांजा पालणहार जड॒हिं तूं असांखे हिदायत कई तंहिंखां पोइ असांजी दिलनि खे डिंगाई न डि॒ ऐं पाण वटां असांखे बाझाता कर छो त तूं ई बख़्शणहार आहीं